Egunon bai olatz eta goizuntan aipatu dautzu egun bezala gurekin dugu jakes bortairu, egunon jakes. Egunon bai. Iragan astelenean, eh, duela aste bat, bi pertsona atxilotu zituen Frantziako polizia antiterrorista Kipar Euskal Herrian, bata baionan bestean daian, eta horiekin batera, Frantzia arrestatuen ere, beste amairu pertsona atxilotu zituen, ekintzaile ekologistak litaizke, eta e, ondoan den zimenta enpresa batean, ekintza bat egitea leporatzen diete, eta e, horiek salatzeko elgarretaratzen antolatu dituzue, ostia saretik, nola iragan dira atxiloketa horiek jakes? Bai, beraz, eh, txiloketa horiek erran duzu mezala Frantziako, Frantzia estatuko hainbat eh, erritan gertatu dira. E, jakin dugu zonbait urte pasata, markatu, ordu pasata e, Marseilleko e, instrukzio batek manatu zituela eta eh, ardura eman dio hor uh, polizia antiterroristari uh, beraz atxiloketa horiek uh, burutzea eta horrek beraz uh, jandarmak eta hainbat uh, polizi zerbitzuekin burutu ditu uh, toki guzietan hor atxiloketa horiek eh, frangotan modu eh, bortitzean, eh, egiten duten bezala, ateak bortxatuz, eta eta jendea beraz eh, eraman dituzte, hainbat komisialde egiten, Marseille, Marzei, eta beste hainbat erritan. Eta, beraz, erabili eh, dute eh, duten eh, beraz etzen etzen operazio antiterrorista berez naiz eta polizia hortan aritu baizik eta instrukzio joie batek manatua eta ondorioz prozedura normala da eh, galdezkatzeko, aldezkatzeko abokatuaren presentziarekin eta guzti baina nolaz gaztegin elkartearen akusazioa gehitu duten posible zen eh, atxilo aldia luzatzea lau eta de facto ala egin dute eta jenda egon da beraz kasik lau egun oso hor eh, poliziaren eskuetan, baina ostegun agatxean eh, denak eh, libro gelitu dira inugo karguri gabe eta ez da ere konvokaziori gabe uh, daitekena, uh, baina inugo konvokaziori gabe gaur egonean. Mhm. Baina nola uler liteke gisa honetako operazio polizial gotor bat, gerora pertsona horien kontrako akusaziori ikez bada, nola azaldu daiteke hau jakez? Hor, horre buruz, momentuz, uh, zehatz mehatz helburu juridikoa zen, uh, baizik ez dira zeren eh, ez da komunikazio publikorik uh, egina izan horri buruz, eta nolaz ez den ne horrin kulpatua izan, abokatuak ez dute dozera ikusi, beraz, guztiz lainotsua da hor zer helburu konkretu zuten, baina, noski, olako operazioak egiten erik, beti badira helburu politikoak. Eta hor, pentsa daiteke, hola eginez, mm, polizia antiterroristari eh, ardura emanez, badela asmo politiko argi bat, eh, sartzen dena nolaz azken urtetan ikusi eh, alizan dugun mugimendu sozial eta ekologisten kontrako eh, gogortze bat. Eh, hainbat eh, lege pastu dira, eh, gure askatasunak murriztuz, eh, bortizkeria poliziala emendatu da iziari, eh, jaka horiekin hasteko eta gero zentzolin bezalako manifestalietan, erretreten eh, reformaren kontrako borokaldian ere frango bortitza izan da, zainketa teknologikoa izigarri eh, edatu da, militanteen kontra, manifestaldietan, dronerabiliz eta hori guztia. Bada, argita garbi, mogimendu sozialen edo ekologisten ekintzak eh, kriminalizatzeko nolazpait, jendea beldurtzeko eh, eta beraz hor eh, Eriende horiek, eh, mobilimendu sozialek egiten dituzten eh, desobedientzia ekintzak edo, edo desarme ekintzak deitzen diren bezala, ba, krima bezalak orkestu, eh, nola eh, ekintza horiek eh, gero eta arrakasta eta simpatia gehiago biltzen ari diren momentu honetan, ba, mozteko sustengo hori nola zbait. Pentsa eh, badela asmo hori horrengi belean mugimendu ekologistaren ekintzek nolabaiteko adosmena eh, edo simpatia eragiten ari dira gizartean, posible da estatuaren helburua izaitea ekintzaile horiek gaizki ikusiak izaitea nolabait kriminalizatzea? Bai, bon, eh, horiek uh, ere zurtasunez jokatzen dute, izan baitituzte uh, uh, esperientzia ez hainonak haien ikuspundutik, denek gogoan dugu tarnak izeneko afera horretan, zer nolako eh, erabilpen politikoa egina izan zuten uh, afera horrekin, jendea kriminalatzeko eta, eta azken finean, hau uh, uh, ezertan gelditu dizilera gauza guzioiek. Beraz, uh, pentsa daiteke horiek ere zurtasunez jokatzen dute, Baina ez duken zen, hor, bueno, operazioiek egiterakoan badela seurraski asmo politiko bat. Lotu behar dena, hor, gobernu horrek eta, eta Macronek berak eramaten duen politika arlo guztietan. Eta politika hori gero eta argiago da, eh, bakar batzuen interesen alde egiten da, klasik kapitalistaren alde, aberetzen alde egiten dela, eta noski jendeak oartzen baita, eh, bai eh, erretreta dela eta hor eh, bai ekologiari buruz, norren noren aldeari diren, eta jendea hau lartzen da horren kontra, eta gobernuak ez du lortzen konbentzintzen bere politikaz, eta orduan represioa baizik ez zailo gelditzen, Eh, politika horiek uh, inposatzeko. Mm Lehenago aipatutukun bezala, atxiloketa horiek lotuak liteizke Marseilla ondoan egin zen ekintza bati, zimenta enpresa batean egin zen ekintza bati, ez da neolaz ere frogatua atxilotutako horiek eh, ekintza horretan partatu zutenik, baina ekintza hori zer izan zen jakes? Bai, pasaden abenduan gertatu zen, beraz Lafarge da multinazional bat, Eh, betoia ekoizten duena, beraz eh, multinazional hori lobi azkarra da eh. betoia erabiltzeko, eran nahi baitu azpile egitura handi guztiak, izan aireportu, autopista eta geniatekoa, lurraren artifizializazioa ere eragiten dutena, eta beraz horretarako jo muga izan zen, ez soilik benduko ekin zartan, mina aurreko hilabetetan, eta asteburuntan bertan hor nantesen aldean lugaren altxamendua kantoratzen duen manifestaldian, ba, multinazional eh, hori uh, eh, uh, eh, jomugan nolazpait salatzeko bere, bere, bere lana eta egiten duena eta egiten dituen kalteak, eh, jakin behar da, uh, BTP sektoreak munduan uh, zera gas efektuaren euneko goita meretzi ekoizten duela eta betoina soilik euneko sortzi. Beraz, enpresa eta multinazionaliek badute erantzunkizun handia hor bizitzen ari garen uh, desastre ekologikoan eta ez badute eh, aldatu nahi, ba, behartu, behartu, bortxatu behar dira horiek aldatzera. Eta, e, e, estrategia horretan eh, ziren eh, antolatuak ekintza horiek uh, abendukoa edo edo garkoa nantesen aldekoa. Eta horrez gain, multinazional hori kondenatua izan da estatu batuetan eta frantses estatuan ere hauzitan da, uh, be, daesekin izan dituen harremanen gatik hm sirian implantatua zen eta da eh, egin zituen bere eh, lanean segitzeko. Ara, azken urteetan e, mugimendu ekologistaren bilakabide bat ikusi dugu, e, norantza desberdinetan e, batetik aipatu ekologismo mediatikoa dena ez, e, Greta bezalako simboloak e, ezartzen dituztenak erdigunean ez, eta initzetan industria berdearen eta edabideen e, bultzada jasotzen duena, eta agian e, bestaldea, agian ikusi alizan duguna e, Notre delandeko zadean edo zenzolinen, ez, agian batean e, oinarri popularragoa duen ekologismo ekintzaile bat e, azken urteetan e, zabalduz eta azkartuz joan dena e, nola ikusten duzu azken e, ekologismo eredu hori Nire ustez argi izan da azken uh, markada honetan bat mobilizazio egon dira eta berrezkoak ziren eta eta baliosak ziren. Uh, parean erantzunak ele suriak baizik ez dira izan, ikusi alizan izan dugu uh, delako kop Eh, bilkura nazioarteko bilkura hoietan hainbat deklaraipen, hainbat engaimendu hartuak izan dira, baina praktikan uh, deus uh, ez da mugitu edo arras gauza guti ez azteko behar den erritmoan eta behar den neurian hor benetan aurre egiteko klima aldaketari edo biodibertsitatea badesteko, edo bon, ekologia lorean diren razo guzi aurre egiteko. Beraz, eh, konsientzia hartze bat e, izan da, jende askoren partetik, behar zela urrunago joan eta konbentzitzea ez bazen lortzen, behar zen behartu, bortxatu jende batzu eh, aldatzera eta errantzunkizun handia dutenak. Eta e, gobernamenduak eta e, errantzunkizun zuzena duten multinazionalen kontra berzela aritu e, eh, desobidentzia ekintzak eh, eginez edo edo dejarme ekintzak e, antolatuz. Nik uste evoluzio hori aski logikoa dirudi, ez da bakar bat zuen tonto tontokeria ikusten da, hor lujalen altsamenduaren inguruan, frantzestatuan, azteko zonbat uh, amar milaka jende biltzen den, sustengatzen duen, eta gomeraren ilegalizazio entxegoari nolako erantzun zabal-zabala izan den eh, sektore askoren partetik, eta pentsa daiteke estatuko arduradunek eh, badute urnudetasuna horri buruz ez dakite esobera nola egin, eta beti bezala e, eh, be, represioa beldura, kriminalizazioa erabiltzen dute mugimendu hori ahal, ahal bezala murrizteko. Mm -hmm. Jakes borta ostea mugimenduko kidea, estimatua, mile esker rastelengo izuntan gurekin izaitagatik Euskal Irratietan. Ba, esker zuri.